Quon cae mageiros? Quon eis pedesas eis mageireion, cae tu mageiru ascolo umenu, harpasas efugen. Hode mageiros epistrafeis, hos eiden auton feuganta eipen. O hutos, isti hos, hopu per an aes, fulaxo se, ugar epemu cardian eile alemoi cardian edocas homusos de loi hoti polaki sta pathemata tois anthropois mathemata ginontai